Чи сууч бүрд барьж яв. Анаа тань. Тань. Анаа тэгээ тооцсон юм уу? Ногоо хэл. Яваад гаагүй олсон төлөвтэй байсан уу басчих. Сайн сайн сайн байна уу? Сайхан урчин. Хаврын. Оо хотарцоо надад хатсан. Санахаа сайн. Тэгээ. Чи эсвэл надад Би гайгүй. Би гот. Э, би яг одоо гавь тавар хий тон хийчихээ. Хийчихээ бас. Э. Үсэтэй. За ийшээ тарга гарч гэнэ үү? Ээ. Нарлагаар яаж байгаа юм? Нарлагаар мэдхгүй одоо гарч байгаа уу? Гарч. Энэ ховор ховор ховор. Мэдхгүй ээ гарч ганц айл л гарч. Энд жахах. Энд жахах. Так, це Стадіо чого ходите?